الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim na yake katika surati Tauba. Jana tuliishia katika aya 47 ya surati Tauba, tutaanza 45 leo biidhnillah au 46. Lau aradu alkhuruja, tutaanzia hapo. Yaqulu Allahu ta'ala لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو أرادوا الخروج laaddu lahu udda, na lau wangetaka kutoka kwenda Tabuk wangeandaa kwa ajili ya vita andao, wangeandaa kwa ajili ya vita andao, yani maandalizi. Lau wangelikuwa wanataka kutoka kwenda Tabuki wangejiandaa, ndio maana yake. Lau wangelikuwa wanataka kutoka kwenda Tabuk kwa ajili ya vita wangejiandaa ndio maana la aaddu lahu udda wangeandaa kwa ajili yake andao walakin kariha Allahum bi'athahum lakini alichukia Allah kutoka kwao kitendo cha wao kutoka Allah kukipenda fathabatahum akawafanya wavivu fathabatahum akawafanya wavivu wakati mwingine Allah anaweza kukuzulia jambo la kheri kuwa amechukia wewe kulifanya kutokana na nia yako mbaya, akakunyima kheri ile, kutokana alivyojua kwa wewe shari, akakunyima kheri ile. Watu wangapi leo wamezuiliwa katika kheri nyingi, wamekuwa ni mahrumun katika mambo makubwa ya kheri ya maana kama vile elimu. Allah amechukia kwa wao hilo, akawatia uvivu, fathabbatahum, akawatia uvivu yani kuna baadhi ya mambo takiwa muislamu ajifikirie katika nafsi yake kitu gani kimemsibu kwa nini yeye anashindwa kwa nini yeye hawezi kwa nini kila anapotaka kusoma labda Qur'ani hivi yeye asikie uzito usingizi mzito hana wepesi hana nashati kila anapotaka kusoma jambo la elimu la maana hana nashat lakini akitaka kupiga gumzo ah alhamdulillah kashamka huyo kazinduka kama ni mazungumzo anaweza kwenda hata masaa mawili matatu matano na sharti ya kufanya hivyo wanayo lakini masharti katika elimu hakuna mtu aina hii atakiwa aichunguze nafsi yake anakosea wapi kuna kitu haya si, mambo yote haendi hivi hivi tu bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala huyakadiria na kuyapanga kwa sababu ya sawalif sawalif na sawabiq na annawaya mambo kuna vitu nyuma sawa vinamsumbua huyo mtu nia yake au kuna mambo anayofanya inakuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamtilia sababu ya kumzuilia khair na nielewa anachokisema watu wengi wananyimwa khair kwa sababu ya yale wanayofanya na si vingine sasa hapa naambia lao hao wanafiki wangetaka kutoka kwenda Tabuk wangejiandaa kwa ajili ya kutoka wakijiandaa kwa ajili ya safari na kwa ajili ya kupigana vita lakini Allah hakupenda wao watoke kwa sababu anajua kwamba kutoka kwao kuna shari ndani yake na hivyo hivyo katika mambo mengine lao wangekuwa hawa kuna kheri kwao Allah angewafikisha katika hili katika amali fulani lakini anajua hawa wana shari ndani yake nia zao na malengo yao na makusudio yao pia si mazuri bado hawajashitakasa nia zao kiukweli wafathabatahum akawafanya wavivu wao Allah akawatia uvivu akawafanya wavivu waqila qu'udu maa alqa'idin na wakaambiwa kaeni pamoja na wenye kukaa sallallahu alayhi wasallam naomba Allah subhanahu wa ta'ala azitengeneze siri zetu khalania zetu tengeneze siri zetu na dhahiri zetu nia zetu na asituadhibu sisi kwa sababu ya madhambi yetu akatunyima kheri kwa sababu ya madhambi yetu law kharaju fikum ma zadukum illa khabala na lau wangelitoka pamoja na nyinyi law kharaju fikum lau wangelitoka pamoja na nyinyi ma illa khabala wasingewazidishia ila uharibifu kwa sababu wangepata fursa ya kutoka pamoja na nyinyi wangefanya uharibifu mkubwa Allahu musta'an wangeleta balbala katika safu mambo yasingetulizana watu wasingekuwa na utulivu wala awdha'u khilalakum yabghunakum alfitna na wangefanya haraka baina yenu kuwatilieni fitna wala awda'u khilalakum ay wala asra'u sayrahum fi ad-dukhuli wal-mashyi bainakum bin-namimah wala awda'u khilalakum yabghunakum al-fitna na wangefanya haraka baina yenu kuwatilieni fitna wangeleta tabu wala awda'u khilalakum ay sa'u wa asra'u as-sayra وسطكم بالنميمة والفساد من الوضع وهو سرعة السير كان لنا الوضع أمبوني نولي هو هراك وكوين والخلال جمع خلل وهو الفرجة بين الشيئين يبغونكم أن يطلبون لكم ما تفتنون به والفتنة الشرك والكفر وتطلق عيض على الشر والعذاب وهي في الأصل الاختبار والابتلاء والامتحان لأن الفتنة ماخوذة من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته تمانا أن الفتنة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة na wangefanya haraka kwa sababu audha ametokana neno suratu maana yake wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna na wangefanya haraka baina yenu kuwatilieni fitna wa fikum sama'una lahum na kuna katika nyinyi wasikilizaji wao kuna katika nyinyi waislamu waislamu wazuri tu lakini mnawasikiliza wanafiki na kuwakubalia dhidi ya ndugu zenu waumini kila wanachokisema muona kama ni kweli sasa maadamu wale ni watu wabaya, na kati yenu kuna watu wanaosikiliza wataka kuharibu jambo lenu, basi afadhali wale wasije, wabaki. fathabatahum kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum. Sawa eh? Ah, mtu unakuwa muovu mpaka wanyimwa kheri kwa kiasi hiki. Nasalullah alafia wassalam, ambayo kwa sababu wewe kama ungekwenda kusoma pale, kwa sababu una tabia hii utawazuia watu usisome, utawashawishi watu wewe usisome. Ah. Wazuia wanyuma usipate ilmu, kwa sababu ukiingia katika mjtama wa watu utauharibu, jambo baya sana. Wafikum sammauna lahum, na kuna katika katika nyinyi Waislamu eh, wasikilizaji wao. Kauli ya jumhuri lmufassirin wanakwenda namna hiyo, wallahu alimun bidhalimin na Allah ni mjuzi Allah anawajua madhalim anajua makusudio yao na nia zao kwa wakati mwingine anawakinga kabla hazijadhihiri zile nia zao kisha anasema laqad bitaghaw alfitna ndio tunapoanzia leo hapo sasa laqad bitaghaw alfitnata min qablu kwa hakika naweza kusema pia ninaapa laqad naapa hakika ibtaghau alfitnata min qablu, walikutilieni fitna kabla ya hapo. Laqad ibtaghau alfitnata min qablu, ninaapa hakika walikutilieni fitna kabla ya hapo, waliwafitini nyinyi Waislamu bisaddihim ani din kwa kuzuia kwao kuwazuia nyinyi na dini, wa ifsadi ma bainahum min qabli ghazwati Tabuk na kufisidi baina ya waislamu kabla ya vita vya Tabuk kama faalu fi ghazwati Uhud wa ghairiha kama walivyofanya hao wanafiki katika vita vya Uhud na sehemu nyingine wamekwenda na nyinyi mpaka sasa mkaribia kwenye uwanja ule pale kundi la katika hao karibu watu 300 warudi walifanya hivyo Uhud na wakasema maneno mengi laqad ibtaghawul fitnata min qablu apa hakika walikutilieni fitna kabla ya hapo waqallabu laka alumur na walikugeuzia wewe mambo waqallabu laka alumur na walikugeuzia wewe mambo sawa waleta rai zao wakatumia hila zao na vitimbi vyao kwa lengo la kutaka kuwazuia watu na dini na kuliharibu jambo la dini kageuza mambo waqallabu laka al-umur na walikugeuzia wewe mambo hatta jaa al-haqq mpaka ilipokuja haki wa dhahara amrullahi na likadhihiri jambo la Allah wa hum karihun na hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia wa hum karihun na hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia jambo lakini lidhihiri nao ni uislamu وظهر أمر الله أي غلب دين الله الذي أمر بالدخول فيه وهو الإسلام وعلى وظهر وانتصر والحال أن المنافقين كارهون لظهوره وإسلام وكشند أمر الله ikawa imeshinda na Uislamu ukawa juu ukadhihiri نهل يكون نافقي wanachukia wa minhum na kuna miongoni mwao hao wanafiki wa minhum na kuna miongoni mwao ay min almunafiqin man yaqul anayesema idhan li niruhusu mimi nisiende vitani ya rasulullah niruhusu mimi nisiende vitani wala taftinni wala usinifitini wala taftinni wala usinifitini sababu nuzuli ya aya hii Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anaelezea kwamba aliwahi kumsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia jaddi ibn Qais ya jaddu ibn Qais e ee jadd ibn Qais Mtume swalla sallam alipokuwa anataka kutoka kwenda katika vita vya Tabuk, eh, Mtume swalla sallam alikuwa anamuuliza Jaddu ibn Qais, ya Jaddu ibn Qais, ma taqulu fi mujahadati bani al-Asfar, unasema nini kuhusu kwenda kupigana jihadi na wazungu, ndio bani al-Asfar wale Warumi kule kule Sham, unasemaje? akasema ya rasulullah inni mruun sahibu nisa mimi ni mtu mwenye wanawake wamata ara nisaa bani al-asfar aftatinu wamata ara nisaa bani al-asfar aftatinu wakati wowote nitakapowaona wanawake wa kizungu nitafitinika mimi eh? mimi ni mtu mwenye wanawake tena anawapenda sasa nikienda huko mimi kiona nakiwa kizungu kweli nitavumilia mimi sinaweza kuritadi mimi kwa sababu ya wale wanawake eh fa'dhal bi fil julus niruhusu mimi nikae katika riwaya ile nyingine nasema inni rajulun uhibbu nisaa mimi ni mtu ninayependa sana wanawake wa inni akhsha in ana raaitu nisaa bani al-asfar an aftatin na hakika mimi naogopea nikiwaona wanawake wa bani al-asfar wanawake wa kizungu nitafitinika mtume sala salam akampuuza akaondoka akawa anazungumza wa huwa mu'ridhu anhu qad adhintu lak nimekuruhusu sasa ikateremka aya hii wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni na kuna miongoni mwao anayesema niruhusu mimi nisiende vitani wala usinifitini ala jueni fil fitna tisaqatu kuwa wao kwenye fitna walishaingia fil fitnati saqatu katika fitna wao washaingia la tabtalini biruyati nisa'i rum fa inni in ra'aytuhunna la asbiru anhunna فأقع في الإثم بسبب الخروج معكم usinipe mtihani mimi kwa kuwaona wanawake wa kizungu kama nikiwaona wao sitasubiria mtaingia katika madhambi kwa sababu ya kutoka na nyinyi kwa nipeni ruhusa nibaki ala fil fitnati saqatu إن المنافقين الذين اعتذروا عن الجهاد بسبب خوفهم من الفتنة بنساء الروم قد وقعوا في الفتنة العظيمة بنفاقهم أو ببقائهم في الكفر وإثمهم بالتخلف عن الجهاد ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم hao wanafiki waliotoa udhuru wa kutokwenda kwenye jihadi kwa sababu ya kuogopea fitna ya wanawake wa Kirumi walishaingia katika fitna kubwa zaidi kwa kubaki kwao kwenye ukafiri na kupata kwao madhambi kwa sababu ya kutegea na kubaki nyuma kutokwenda vitani na kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam ala fil fitnati saqatu jueni kwamba wao katika fitna wameshaingia wa inna jahannama la bil kafirin na hakika jahannam ni yenye kuwazunguka makafiri yani satuhitu bil kafirin satuhitu bihim jahannam itawazunguka wao min kulli janib tuhdiqu bihim min kulli janib sawa falaysa lahum anha mafar hawatakuwa na mahali pa kupenya na pa kukimbia kuikimbia jahannam yastajilunaka biladhab wa inna jahannama lamuhitatun bilkafirin yawma yaghshahum aladhab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun sawa wao wanaiomba haraka adhabu na kwa hakika jahannam ni yenye kuwazunguka makafiri siku itakapowafunika wao adhabu ikumbuke siku itakapowafunika wao adhabu sehemu ya juu yao na chini ya miguu yao na wataambiwa onjeni adhabu kwa sababu ya yale mliokuwa mmeyachuma lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash au inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha si hakika sisi tumewaandalia uh, madhalim moto ambao kuta zake zimewazunguka wao ahata bihim suradiquha kwa hiyo waona mali pa kukimbilia wao law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nara wala an dhuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha ولا هم ينظرون الله المستعان وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم لككبات ويوي جنبو جيما لنواوذي واهم لككبات ويوي جنبو جيما واهم لنواوذي إن تصبك حسنة تسؤهم لككبات ويوي جنبو جيما لنواوذي واهم يعني إن غزوتم ونصركم الله على أعدائكم وظهرتم عليهم وغنمتم وتتابع الناس في دخول دينكم ونالكم خصم في معائشكم ساء ذلك المنافقين وحزنوا من أجله كم vita nyinyi Allah akawanusuru nyinyi dhidi ya maadui zenu mkawashinda mkachukua ghanima watu wakafuatana wakatiririka kwenye kuingia kwenye dini yenu nyinyi mkapata neema katika maisha yenu hilo linawaudhi wanafiki na wanahuzunika kwa ajili yake intusibka hasanatun tasuhum likikupata wewe jambo jema linawaudhi wao wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadhna amrana min qablu na ukikupata wewe msiba wowote wanasema wajifanya wajanja hakika sisi tulichukua tahadhari yetu qad akhadhna amrana min qablu hakika sisi tulichukua tahadhari yetu kabla ya hapo tuchukua tahadhari sisi hatukutaka kujiendea ovyo ovyo tu aiwa intusibkum musibatun bihazimatin au qatlin au jirahin yaqulu almunafiqun qad ihtatna لأنفسنا وأخذنا حذرنا min qabli an yusibakum hadha almakruh fasalimna lianna lam nakhruj ma'akum wanasema hivyo eh? ukiwapata nyinyi msiba wowote kwa sababu ya kushindwa au kwa kuuawa au kujeruhiwa hmm? wanafiki wanasema tulichukua tahadhari kwa nafsi zetu sisi kabla ya kuwasibu nyinyi hayo mambo mabaya sisi tukasalimika kwa sababu hatukutoka pamoja na nyinyi qad akhadhna amrana min qablu tulichukua sisi tahadhari yetu sisi tulichukua au hakika sisi tulichukua tahadhari yetu kabla ya hapo wayatawalla wa hum farihun na wanageuka na hali ya kuwa wao ni wenye kufurahi wanageuka na hali ya kuwa wao ni wenye kufurahi wao na raha kabisa kwa sababu ya yale ambayo yamewasibu waislamu Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mambo mazito kabisa ambayo atakiwa sisi tuyazingatie qul waambie lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana katu halitotusibu sisi ila lile alilotuandikia Mola wetu qul waambie lan yusibana katu halitotusibu sisi illa ma kataba Allahu lana isipokuwa au illa lile alilotuandikia sisi Mola wetu huwa maulana yeye ndiye Mola wetu wa ala llahi falyatawakkalul lmuminun na kwa Allah wategemee waumini huwa maulana yeye ndiye bwana wetu huwa maulana yeye ndiye mtetezi wetu huwa maulana yeye ndiye mola wetu yote tafsiri za huwa sayyiduna huwa maulana هو مولانا أي هو ناصرنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نكوى الله تو وتجمي مؤمن وعلى الله wahdahu kwa allah peke yake kwa allah tu ndio maana imetangulizwa jari na majeruhi hapo eh faliyatawakkalul mu'minun wategemee waumini wasihuzunike na maneno yanayozungumza maadui zao wala shamata wanaofanyiwa na maadui sababu shamata ya maadui ni jambo baya linahuzunisha linarudisha nyuma ndio maana akasema wala tushmit bi al-aada nabiullah na Harun wakati alipokuwa akisukwasukwa na ndugu yake Musa alayhi salatu wassalam usiwape furaha kwa sababu yangu mimi usiwafurahishe kwa sababu yangu mimi maadui shamata ni furaha ya uadui wewe unapata jambo baya alafu mwenzako afurahi sasa siwaambia mimi bwana wewe wakurupuka tu kwenye mambo taki ushauri wa watu naona sasa watu wakawa wazungumza unaonaje kwenye jambo hili au ulikuwa umelenga ufikie kwenye jambo fulani la kheri alafu wewe hukulipata labda jambo lako umelipanga vizuri alafu halikuwa alafu mtu afurahi watu bwana fanyia mambo tu bwana unaonaje aliyo utampenda mtu huyo sasa ile inaitwa shamata na katika kitu kibaya kabisa na katika alama za hasad mtu kuwa na tabia hiyo kwa ndugu yake mu'min kasikia ndugu yake mu'min kapata jambo baya yeye ana raha unakijifuraha ndani ya nafsi ndio akome ingempata zaidi ya hivyo ndani ya nafsi lakini ukikutana naye pole bwana ni mtihani wa Mungu dhahiri lakini ndani ya nafsi unamwambia ndio ukome sasa <clears throat> natamani ingekuwa zaidi hivi ile ni ni sehemu ile ni hasad uchawi wa nafsi hasadi ile haifai sawa sasa wewe simama hapa kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana kwa sababu kila kitu kimeshaandikwa katika lauhil mahfuz kwamba wewe utafanya hili utafanya hili pengine ukapata hasara kwenye jambo kubwa ambalo umetarajia lakini si hasara, umejifunza jambo kubwa kabisa ambalo kama usingefanya usingejifundisha hapo, kuna vitu usingevijua, na pengine pia Allah asingekuonyesha wale maadui zako, lakini ukawaona wewe kupitia jambo lile. Sawa, weweza ukahuzunika, kwa nini jambo langu walikuwa mipango haikwenda, lakini kuna mambo mengi umejifunza ndani yake na pengine ni sababu ya wewe kukurudisha katika dini yako ulikuwa wapotoka Allah atakukurudisha sasa ikawa waswali kweli kweli kwa sababu ya matatizo yaliyokupata swala kweli kweli dua umekuwa mtu rahimu wewe uone kama ni kheri ile dunia wewe hukuipata vile ulivyotarajia lakini umerudishwa katika mstari yatokea hivyo kwa watu unajifunza mpaka ukawa pengine ilikuwa huambiliki kitu hakuna wa kumsikiliza kila mmoja mpumbavu kwa kweli lakini sasa umekuwa mrahimu kila anayekwambia umsikilize, eh bwana sawa sawa kabisa mpaka wale wapumbavu wapumbavu wa kikweli <laughs> wawasikiliza umekuwa rahimu kwa sababu ya mtihani ule kusibu kuna watu hufunzwa kwa mitihani sasa mtu anapopata mitihani na watu wakafurahi uhuzunika lakini mu'min yeye siku zote anatembea na hali hii kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana jambo kubwa kabisa la tahzan usihuzunike eh قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين waambie hamngojei kwetu ila moja ya mema mawili yani vyote hivi mnavyofanya mnavyosubiria mwasikilizia kuna jambo gani huko wamekwenda vitani ehe habari za huko vipi ushazipata bwana mambo endaje huko wanafika kwa mjini hawaja kwenda vitani wanasikizia waumini waliko vitani kuna nini huko wanangojea habari sawa likikatwa kundi limetoka limekwenda vitani kama ni Tabuk au kama ni Hunaini watu wamekwenda wapi wapi Uhudi kabla ya hapo sawa wale wanafiki huwa wakaa wakiambizana waki Eh, vipi kuna habari gani huko kuna vitu wanavingojea sasa Allah anasema waambie hal tarabbasun hii hal ni ya istifham lakini kwa maana ya inkar alistifhamu inkari sawa kwa maana ya kukanusha hamngojei kwetu ila moja ya mema mawili nayo ni nini ushindi au shahada kwa sababu moja mambo mawili yatatokea, ima tushinde au tufe mashahidi. Si ndio mambo ya vitani yalivyo? Tuta, ima tutawashinda wale, tutawateka, tutawaua, tutawateka, tutapata ngawira, au tutashindwa sisi, tutauawa, lakini tutakuwa tumekuwa mashahidi. Yote hayo ni mazuri, ni mema hayo. Kwa kul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayn zingatieni maana hizo eh? hal tarabbasuna bina illa ihda lhusnain hamngojei kwetu sisi isipokuwa moja kati ya mema mawili sawa wa nahnu natarabbasu bikum na sisi tunangojea kwenu an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi au biaidina na sisi tunangojea kwenu kuwapata nyinyi adhabu itokayo kwa Allah au kwa mikono yetu tunalingojea sisi nantadhiri bikum ayuha almunafiqun an yusibakum Allah fi dunya biuqubatin min indihi au biadhabin biaidina fayusallituna alaykum fanaqtulakum in dhahartum nifaqakum na tunangojea sisi ni adhabu ya Allah na ukuba yake fi dunia adhabu yake kwenu hapa duniani kwa kuwaadhibu nyinyi moja kwa moja au kwa kupitia mikono yetu tuwaadhibu nyinyi mkiwa mmedhihirisha unafiki wenu fatarabbasu basi ngojeeni inna ma'akum mutarabbisun hakika sisi tuko pamoja na nyinyi ni wenye kungojea sasa nani anayengojewa kupata hasara hapo nyinyi mnasubiri hasara yetu au sisi tunasubiri hasara yenu sisi tutapata moja ya mema mawili imma nasru wa imma shahada imma ushindi imma shahada na vyote hivi ni alhusna ni ihda alhusnayain nyinyi imma muadhibiwe na Allah yeye mwenyewe moja kwa moja awape adhabu au msalitiwe kwa mikono yetu, tuwaadhibu sisi baada ya nyinyi kushindwa kuuficha unafiki wenu, alafu mkaudhihirisha. Naelewa hapo, maneno yameeleweka, eh? aya imeeleweka vizuri.